Дитинство. Лишився там мій перший сміх, і перший плач, і перший крок. Там я щоночі у вісні літав серед рясних зірок. Там небо марилось вітрам, текла в річках жива вода. І мама залишилась там така красива й молода. Там день був довгий, наче вік, ховався вечір серед трав, і дід мороз на новий рік в торбинці щастя дарував. Там досі небом пахне сніг, злітає місяць до вікна, виходить звідти сто доріг, та не вертає ні одна.